Ebe parada izan da guretako piskata aipatzeko gure artean nola kudeatu problematika hori. Eta lan, jandutan bezala naturalki ahimanak euskaraz egin dira, ikusi dugu ere pertsona bat baitzen ez euskalduna zaila zela batzutan eh, hori begira, eta behaz parada izan da piskata aipatzeko denen artean, ez da bai daukaiteko, eta behaz nahi izan dugu entxeatu bi aste horietan bederan euskara utxean egitea bilkurak itzulpen bat ezagiz uh, pertsona horrentzat. Ba, uste dut denak askiuntza bizi izan dutela. Gero egia ezan, aski naturala da ez, da indar berezi bat, zeren denak euskaradunak gira, gehienak jadanik ezagutzen ginenak egian, jadanik implikatuak euskarazko proiektuetan. Bistan dena, elburua da segitzea, eta euskaraldia izan da estakuru ona eh, aipatzeko, ez da bai dauken eta hoaitik goiti alba da eh, segitzeko, uste dut untxabizia izan dela denen ganik, behaz albezain bat hildo segitzeko bai.